So, wow, I've never had 15 minutes to teach. 15 percem van a tanításra. Yeah, but we're it'll be good. De jó lesz. Hold on. Fasten your seatbelts. biztonsági kapaszkodjatok. And uh, look, turn your Bibles to first I'm sorry, to Genesis chapter 3 verse 7. Mózes első könyvének harmadik részében a hetes vershez lapozzatok. You know, we've gotten to uh, we've gotten to the part of the Bible that really you need to understand. Egy olyan like, részhez értünk a Bibliában, amit tényleg meg kell, hogy értsetek. Without understanding this, it's really hard to understand the world we live in. Ez eh, a rész megértése nélkül tényleg nagyon nehéz megérteni a minket körülvevő világot. Because this is the beginning of everything bad. Mert ez minden rossznak a kezdete. The beginning of death a halál kezdete. The beginning of hard work. A kemény munka kezdete. The beginning of pain. A fájdalom kezdete. The beginning of suffering. A, a szenvedés kezdete. The beginning of lying. A hazugság cheating, kezdete a Running away from God. This is the beginning of it all. Azért, hogy elfutunk az Úr elől. Ez mindennek a kezdete. This is the problem in our world. És ez a probléma a világunkban. And it happened because Adam and Eve, as our representatives, they made a trade. They traded something. És ez mindez azért történt, mert Ádám és Éva, akik minket képviselnek, egy, egy, egy elég rossz cserét hajtottak végre. You know, I've, I've traded some things. Én már többször csereberéltem életemben. Some things worked out pretty well. És voltak elég jó üzleteim. You know, I traded a life I could have had in America for a life I have now here Például azt az életet, ami uh, élettem volna Amerikában, arra, hogy itt éljek Tatabányán. Ez you know, Uh, but I also remember as a young man I traded a, a guitar de arra is emlékszem, hogy fiatal voltam, és elcseréltem egy gitárt. And I think I ended up burning it. És azt hiszem, hogy végül elégettem. Because it, it, it, it, it, it, uh, it couldn't be too, it was like worthless. Mert amit kaptam a it csere, csere során, az, az használhatatlan volt. Tehát jól nézett ki. But I wasn't much of a guitar player to really understand that it was just a piece of trash. De mivel nem értettem nagyon a gitárokhoz, nem fogtam fel, hogy ez igazán egy, egy szemét, tehát Now, lehetett hangolni. Nowadays we trade with money. Mostanában ugye pénzen cserélünk, vagy vásárolunk dolgokat. Bocsánat, hogy nem hallják benne a valamiben. Uh, szerintem ott, ott van a, a gond. Próbáld állítgatni azt a kis keverőpultot. És, és uh, legyen a Phantom Tap világítva. Nem tudom, kipróbáltunk korábban, és működött. Okay, sorry about that. Elnézést. So we, we make trades all the time. Most of the time nowadays we make trades with money, don't we? Tehát sokszor hajtunk végre ilyen cserét, ugye legtöbbször manapság pénzzel. And here Adam and Eve they had they didn't have money but they had They had paradise, right? Itt Ádámnak és Évának ugye nem volt pénze, viszont adva volt nekik a paradicsom. I mean, they had everything just just right. Minden rendben volt ott. And they traded it for something. És ezt becserélték valamire. And uh, we're going to see that at the end. Látjuk what they végén, traded for. hogy mire is cserélték ezt el. But first I want to make sure you understand what the consequences of their trade was. De azt szeretném, hogyha megértenétek elsősorban, hogy mi volt a következménye ennek a csereakciónak. So, starting in verse 6, it says So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave to her husband who was with her, and he ate. Hatos vers. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek és kívánatos, mert bölcsé tesz, szakított annak gyümölcseiből és evett, gyümölcséből és evett. So, Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. So this is the falling into sin, right? Tehát itt láthatjuk a bűnbeesést. They disobeyed God's one simple command. Istennek egy egyszerű ö, utasítása volt számukra, és annak is ö, annak sem engedelmeskedtek. And there are consequences. És ennek következményei lettek. Usually the Bible uses this idea of um, Sowing and reaping. Sokszor láthatjuk ezt a képet a Bibliában, hogy vetünk és aratunk. If you sow, you reap. Hogyha valaki vet, akkor aratni fog. And, you, and one of the, the laws of sowing and reaping is that you always reap the same kind. És az egyik törvénye ennek a vetésnek és aratásnak az, hogy mindig ugyanazt vagy azt a fajta dolgot aratjuk, amit vetettünk. So if you sow corn, hogyha kukoricát you vetsz, won't, you won't reap apples. Akkor nem fogsz almát aratni. If you reap disobedience, you won't reap righteousness. Hogyha ö, ö, ö, engedetlenséget vetsz, akkor nem fogsz igazságot aratni. And the consequences we see are almost immediate here. És látjuk ennek a majdnem a, a, a rögtön a következményeit. Then the eyes, this is verse 7, the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Their eyes were opened. Kinyílt a szemük. And they knew something. És valamit láttak, okay. tudtak. Now they weren't blind, right? Addig se voltak ugye vakok. Their their conscience was awakened. Igazán a, a lelkiismeretük felébredt ekkor. And they they knew something. És már tudtak valamit. First consequence was knowledge. Az első következménye a tudás volt ennek a bűnbeesésnek. But knowledge isn't just information. De a tudás az nem csak információt jelent. Uh, even the Hebrew word and the way we use it in Hungarian and English, knowledge can be experiential, right? A, a, a héber nyelvben és ahogy a magyar nyelvben is ezt a szót használjuk, ez nem csak egy ilyen elméleti tudás, hanem egy tapasztalati tudás is lehet. So I'm not saying that God doesn't want you to know things. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten azt akar, hogy ne tudjunk dolgokat. But Certainly he doesn't want us to experience everything. De az biztos, hogy nem akarja, hogy mindent megtapasztaljunk. I want my kids to know the dangers of drugs. Én szeretném, hogyha tudnák a gyerekeim, hogy milyen veszélyei vannak a kábítószernek. Here itt, ja igen, itt az agyban. In their, in their head, but I don't want them to experience it De in their szeretném, hogyha nem úgy tudnák meg ezt, hogy megtapasztalják ezt az életükben. And this knowledge is that experiential knowledge of good and evil, right and wrong. És itt Ádám és Éva tapasztalatból megismerte a jót és a rosszat. They were created in an innocent, perfect state. Ők nagyon nagy áltatlanságban és tökéletességben lettek megteremtet, But now they know experientially evil. Most pedig tapasztalati szinten ö, megtudták, hogy mi a gonosz. Disobedience. És az engedetlenség. It says that they knew that they were naked. És észrevették, hogy mezítelenek. Now, I assume that they were created that way. Én úgy gondolom, hogy így teremtette őket az Úr. Um, but I, re I read a fascinating article about light. De olvastam egy nagyszerű cikket a fényről. Almost everywhere in the Bible when God is described. Majdnem mindenhol a Bibliában, ahol Isten írja le az ige. You know, when God shows up somehow in a, in a visible way. Ahol Isten megjelenik egy látható módon. He's described as being bright. Majdnem mindenhol úgy írja le az ige, hogy ő, ő fényes. Clothed in light. Beburkolózik a fénybe. Beautiful, ragyogó. Csodálatos és ragyogó az right? This is our God. Ez a light, Isten. blinding. Oh. Annyira nagy a fénye, hogy like, szinte megvakít. <laughs> you know? And we are created in the image of God, right? És minket is Isten az ő képmására alkotott. I wonder if azon gondolkozom, hogy if Adam and Eve also shone hogy lehet, hogy Ádámnak és Évának is volt egy, egy ragyogása, with the glory of God, amit Isten dicsősége okozott. And when disobedience, when imperfection entered into their world, és amikor az engedetlenség és a, a, a, a tökéletesség hiánya belépett az ő világukba, the lights went out. akkor a, mintha lekapcsolták volna ezt a lámpát. And they realized, we're naked. És akkor rájöttek, hogy hát mezítelenek vagyunk. Okay, I know that sounds like speculation, Tudom, hogy ez ilyen találgatásnak tűnik. But it's a fascinating thread throughout the Bible and the whole end of history ends with God's people being clothed in bright, white, radiant clothes. De azt elmondhatjuk, hogy a Bibliában végig vonul ez a motivum, hogy Isten fény és ragyogó, és még a, a történelem végén is az ige úgy írja le Isten népét, hogy egy csodálatos, ragyogó, fényes, fehér ruhában lesznek. God makes all things new. Isten mindent újjá teremt. If you're in Christ, he's making you new. Hogyha te Krisztusban vagy, akkor téged is újjá teremt. And someday that will mean a brand new body. És egy nap ez majd egy új testet fog jelenteni. Shining amely ragyog és dicsőséges. So the first thing, the first consequence is knowledge. Tehát az első következmény az az ismeret, a tudás. The experiential knowledge of good and evil. Tudás arról, hogy mi a jó és mi a rossz. The fall from innocence. És uh, elveszítették az áltatlanságukat. The second thing. A második dolog. Shame. A szégyen. They knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Tudták, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Like I said, they were probably naked up until this point, but they weren't ashamed. És eddig is gondoljuk, hogy mezítelenek voltak, de eddig nem szégyelték. Now they're filled, filled with shame. Most már betölti őket a szégyen. And I probably don't have to talk about shame for very long. You know the feeling. És azt gondolom, hogy nem kell sokat beszélnem a szégyenről, mindannyian ismerjük you know? ezt az érzést. When we when we uh, experience when we're sinned against. Mikor ellenünk vétkeznek. You know, humiliated. És megaláznak minket. Or when our own sin is brought to the surface, brought into the light, we feel shame, right? Vagy pedig amikor a mi saját bűnünkre fény derül, akkor is szégyent érzünk. All of us have something in the dark part of our heart that we don't want to talk about. Biztos, hogy mindannyiunknak vannak olyan dolgai a szívünk legmélyén, ott a sötét részekben, amiről nem igazán szeretnénk beszélni. Right? Ugye? Or is it just me? Vagy csak én vagyok így like, ezzel? I don't want to talk about that. Hát úgy arról nem szeretnék Let's beszélni. change the subject. Inkább váltsunk témát. I'm embarrassed. Én, én rosszul érzem magam, kínosan. That's the consequence of sin. Ez a bűn következménye. That's sin. Ez a bűn. Shame. Hogy ö, szégyeljük magunkat. Shame is the consequence of sin. A szégyen az a bűnnek a következménye. I'm so glad Annyira örülök, when it, the Bible speaks of Jesus paying for our sins on the cross. hogy a, a Biblia arról beszél, hogy Jézus megfizetett a bűneinkért a kereszten. It time and time again says that he also bore our shame. Sokszor azt mondja az igen, hogy a szégyenünket is magára vette. I mean, that's why he was beaten. Ezért verték őt meg. You know, the, the, the, the living God, az élő Isten, clothed in flesh, aki testet öltött. All power at, you know, at the tip of his tongue. A, a száján volt a szó, amit kimondhatott volna, minden hatalom az övé volt. And he humbled himself and let himself be mocked. És mégis megalázta magát, és engedte, hogy kigúnyolják. Beaten, spat upon. Megverjék, leköpjék. It's shame, shameful, right? Szégyenletes, ami történt. That's your shame. És ez a, a te szégyened. It's my shame. a következmény és az enyémé. The shame of our sin. A, a mi bűnünk következménye. The shame that we carry because of other sins against us. És olyan, ö, olyan szégyen az életünkben, amit azért hordozunk, mert mások valamit elkövettek ellenünk. So they were embarrassed. They, they sowed fig leaves. Tehát kínosan érezték magukat, ezért fügefa leveleket fűztek össze. Which by the way is probably the wrong leaves to be making loincloths from. Mellesleg megjegyzem, hogy ez valószínűleg nem a legalkalmasabb levél volt arra, hogy ágyékötőket készítsenek belőle. Have you ever picked figs? Volt már valaki, aki szedett fügét? Wear long sleeve. Léci hosszújúban okay. tegyétek ezt. It's, it's itchy. Mert igen, csak uh, csípős a levelek. Third thing. Harmadik dolog. It's very similar. Nagyon hasonló. They ran from God. Elfutottak Isten elől. Verse 8. 8 and they heard the sound of the Lord God walking the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyakkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái közé. They ran away from God. They, there's a division between them and God. Elfutottak az Úr előtt, és most már lett egy elválasztódás Isten és ő közöttük. Guilt, they felt guilty. Ugye rosszul érezték magukat, lelkismeret furdalásuk volt. You know, it's kind of like Uh, catching your kids, you know, stealing something, you know. Olyan, mint hogyha rajta kapnád a gyerekeidet, amint épp valamit elcsentek. You know, like they, they want to run and hide. They don't want to look in your eyes. Nem akarnak a szemedbe nézni, próbálnak elfutni, elrejtőzni. Like Sin brings division. A bűn megoszlást okoz. And humanity has been running from God ever since. És az emberiség gyakorlatilag ettől a ponttól kezdve folyamatosan fut Istentől. <laughs> we don't want to meet we don't want to meet him. Nem akarjuk el akarjuk kerülni a vele való találkozást. We, we have blood on our hands. Mert véresek a, a kezeink uh, jelképes We're guilty bűnösök vagyunk. Let's run and hide. Akkor inkább fussunk és bújjunk el. Let's erase his name from the history books. Had, had, had radírozzuk ki az Úr nevét a történelemkönyvekből. Let's, let's silence the church. Had némuljon el az ő egyháza. Let's change our philosophy. És változtassuk meg a filozófiát. Let's change our science. És a tudományunkat. We don't want to we don't want to meet God. Nem akarunk Istennel találkozni. Uh, you know, some people have said, well, why doesn't why don't we meet God? You know, why don't we meet God? Why, why don't we meet God more often? You know, like as a criticism, where is God? Voltak olyan emberek, akik azt a kritikát hozták elő, hogy hát miért nem találkozunk Istennel, miért nem, miért nem látjuk őt többször az életünkben. But, but I, I, uh, I heard a quote from a, uh, a famous preacher named Billy Sunday. De hallottam egy, egy híres uh, prédikátortól, Billy Sunday-től egy idézetet. And he said, that's, that's like... És azt mondja, hogy ez olyan, You know, criminals mint a bűnözők meeting policemen. Ö, találkozása a rendőrökkel. They, don't want to meet policemen, hát right? Nem igazán szeretne egy bűnöző egy rendőrrel találkozni. Now I've had some some uh, some questionable young people in my car. Ö, voltak már ilyen megkérdőjelezhető életű emberek az én autómban. I tell you, they can see the police for like kilometers away. És ott ültek mellettem a kocsiban, kilométerekre nem volt rendőr, okay. de ők már látták, hogy ott van valaki. You know, you can just see them go like in the seat. csúszni le az ülésükben. I'm like, what's wrong? What's wrong? És kérdeztem, hogy mi, mi a baj, mi történt? It's like there's a policeman over there. Ott van egy rendőr. There's a police car over there. Ott van egy rendőrautó. Like, if you walk in the light, you have nothing to fear. És ha a világosságban lát, jársz, akkor nincs mitől félned. I, I was I didn't even notice him. Én vettem a rendőrség jelenlétét. Policemen, for people who walk in the light, policemen are kind of like a, a sign of security. You know, it's a kind of a good thing. Számára, akik a világosságban járnak, egy rendőr jelenléte az egy az egy biztonságérzetet ad. So, okay. So sin brings consequence in us. Tehát a bűnnek következményei vannak az életünkben. Experiential knowledge. A tapasztalati tudás. Yeah, of evil. A gonoszról. Shame. A szégyen. And distance és from a God. Távolság Istentől. But it also, I don't want to say it has a consequence It doesn't change God, but it does affect God. És uh, nem azt akarom mondani, hogy ez megváltoztatja Istent, de rá is következményekkel jár a bűn. Because if you remember, right, God is enjoying his rest. Mert ugye Isten élvezi az ő pihenését. He stopped working. Ő már már elvégezte a teremtés munkáját. He's relaxing. Ő most pihen. He's enjoying his creation that he's made. Élvezi az ő teremtett világát. But now he gets up and he has to go look for his lost creation. Most viszont felkel és elkezdi keresni az ő elveszett teremtményeit. Verse 9, but the Lord God called to the man and said, Where are you? 9-es vers. Az Úr Isten pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Because of sin, God is on a rescue mission now. A bűn miatt Isten most már egy ilyen megmentő missziót kezd folytatni. We have gone away from God. Mi eltávolodtunk tőle. And this is the state of affairs now. És most itt tartunk. God is walking around figuratively, <laughs> asking, where are you? És így where járnak a, a dolgok, ahogy itt látjuk, jelképesen Isten járkál és keres minket, hogy hol vagytok. God is on a rescue mission. Isten elkezdte az ő megmentő munkáját. And he said, I, I heard the sound of you in the garden, but oh, this is Adam. Adam says, I heard the sound of you in the garden, but I was afraid because I was naked and I hid myself. Tízes versben Ádám így válaszol. Szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Here's, here's another consequence of sin in the human <coughs> is fear. És itt van a bűnnek egy másik következménye az ember életében, a félelem. You ever been afraid of something? Volt már, hogy féltél valamitől? Afraid of future? A jövőtől. Afraid of the dark? A, a sötétségtől. Afraid of big hairy spiders? Nagy szőrös okay pókoktól. There was no fear beforehand. Az előtt, ez előtt nem volt félelem a világon. And in the human, in Adam and Eve, their their respect for God turned to fear és Ádámban és Évában, akik ugye az emberiséget képviselik, az Isten iránt való tisztelet átváltozott egy félelemmé. Verse 11 said, Who told you that you were naked? 11-es versben Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Now we notice that God is asking questions. És ugye right? látjuk, hogy Isten itt kérdéseket tesz fel. If you read through the Gospels, you recognize that Jesus also asked questions. És hogyha elolvastam már az evangéliumokat, akkor ott is láthatjátok, hogy Jézus is kérdéseket tett fel. Not because God needs more information. Nem azért, mert Istennek információra van szüksége. But he wants you to lead you and me to the truth. Szeretne téged és engem az igazságra rávezetni. He wants to lead Adam and Eve to the truth. He wants to give them an opportunity to confess their sin. Szeretné Ádámot és Évát is az igazságra rávezetni és, és arra, hogy bevallják, megvallják a bűneiket. So I, I, don't know. I didn't put these in, in numbers, but if you put numbers, here's the next consequence of sin. És nem számoztam meg ezeket, de ha számozod, akkor itt van a következő következménye a bűnnek. There's now distrust between the man and the woman. Itt kialakult az ember és az asszony közötti ö, okay. ö, megoszlás is, a, a bizalom hiánya. There was unity. Eddig egységben volt. Flesh of my flesh, bone of my bone. Ez itt testemből való test, csontomból való csont. Now there's distrust. Most már nem bíznak egymásban. Because look at Adam's answer. Mert nézzük csak itt Ádám válaszát. The man said, The woman whom you gave me, She gave me the fruit to eat. 12-es versben Ádám azt mondja, az asszony, akit mellém adtál, te, ő adott nekem arról a fáról, azért tettem. Adam, did you disobey? Ádám, engedetlen voltál. It's her fault. Hát ez az ő hibája. Okay, right? Just like kids. Mint a gyerekek. I say, you know, Benjamin, what did you do wrong? Azt mondom a fiamnak, Benjamin, te mit tettél rosszul? And your first word can't be Miriam. És az első szavó a válaszodnak nem lehet az, hogy a Miriam. Miriam did this and so I hit her. Miriam ezt csinálta, és akkor igen, akkor megütöttem. Okay. Adam, what did you do? Itt is Isten hasonlóan azt kérdezi, hogy Ádám, te mit tettél rosszul? Did you eat from the tree? Ettél arról a fáról? Yeah, but it's igen, igen, De, de, de, de ez az ő hibája. But actually, it's your fault, God. De igazán, Isten, ez a te hibád. You made her. Hiszen te alkottad You őt, gave her to me. Te adtad őt nekem. Right? Ugye? Passing the buck is what we say English. I igen, igen, továbbadjuk a stafétabotot, hogy az az ő hibája. Yeah. Felelősségvállalás so, hiánya. Then the Lord God said to the woman, Ekkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, What is this that you've done? Mit cselekedtél? And the woman, similarly, az asszony hasonlóképpen passes the, the responsibility. Továbbadja a felelősséget. The serpent deceived me, and I feleli, a kígyó ámított el engem, azért tettem. So there's disharmony in the family, the first family. Tehát itt van ugye az első család, és már is megoszlás van, és nincs harmónia köztük. If there's disharmony in your family, és hogyha a te családodban is hiányzik ez az összhang, I guarantee it's because of sin. Akkor szinte garantálom, okay? hogy ez a bűn miatt van. It's because of sin. A bűn miatt. There's things that just don't work in this world. Vannak dolgok, amik nem működnek ebben a világban. Things that just don't come out right when we say it. És nem úgy jönnek ki a szánkból, ahogy annak kéne. We're selfish. Önzőek vagyunk. We distrust each other. Nem bízunk egymásban. And even at best, we just don't understand each other very well. A legjobb esetben is, legalábbis az a helyzet, hogy nem értjük jól egymást. This is the consequence of sin. Ez a bűnnek a következménye. So the Lord God said to the serpent, Ekkor az Úristen azt kérdezte, bocsánat, akkor azt mondta az Úristen a kígyónak. And here we're going to see another consequence of sin. Is that uh, our situation, circumstances and our situation is affected by sin. És látjuk itt egy másik következményét a bűnnek, hogy a körülményeinkre is hatással van. Jesus says to the serpent, because you've done this, cursed are you above all livestock az Úristen azt mondta a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei vad között. Mm-hmm. On your belly you shall go, and dust you shall eat. És port edél, életed minden nap. All the days of your life. So, creation a teremtett világ is cursed. már átkozottá válik. Specifically, the serpent is cursed. Konkrétan a kígyó az, aki átkozottá válik. It sort of indicates that maybe the serpent was, you know, had legs talán arra utal, hogy esetleg a kígyónak voltak lábai. serpent is to be on the ground, on his belly all of his life. Most pedig már a hasán kell, hogy kusszon egész életében. But verse 15, he doesn't speak to the serpent, he's speaking to the satanic force behind this deception. A 15-ös versben az Úr pedig már nem konkrétan a kígyóhoz szól, mint állathoz, hanem az egész and, sátáni erőhöz, ami az egész mögött áll. And we'll, we'll talk about this more next week. És erről többet beszélünk majd a jövő héten. But God says, I will put enmity between you and the woman, ellenségeskedés közötted és az asszony között. And between your offspring and her offspring. A te magod között és az ő magva között. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát And then to the woman he said. Az asszonynak azt mondta. I will surely multiply your pain and childbearing. Nagyon megsokasítom várandóságot fájdalmait. In pain you shall bring forth children. Fájdalommal gyermekeket. So he's saying if you remember, God said, if you eat, you will die, right? És emlékeztek, hogy azt mondta Isten, hogy ha eztek ebből a gyümölcsből, meg fogtok halni. But what God is saying here, there's a promise. És itt Isten azt mondja, hogy van egy ígéret. You won't die out. Nem fogtok kihalni. You will have kids. Lesznek gyermekeitek. And your race will continue. És az emberi faj tovább fog élni. But for the woman there will be pain in childbearing. számára viszont ez fájdalommal fog járni, a, hogy gyermekeket szül. Consequence of sin, pain. Ugye ez is a bűn következménye, a fájdalom. Anybody experience pain in the world? Van közöttetek valaki a világban, aki fájdalom, yeah. fájdalmat tapasztal? I don't want to talk about pain and childbearing too much because usually here. Nem szeretnék sokat beszélni a, a gyermekszülés során felépő fájdalomról, mert ö, ö, van itt egy, egy, egy kismamánk, Zsuzsi. I, I mean, I didn't experience it, right? I, hát I, én nem I don't, tapasztaltam meg. But I know, I know it is painful. De tudom, hogy fájdalmas. Not by experience, but I know. Tapasztalati tudásom nincsen, de tudom. And he says, and your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. This has nothing to do with men ruling over women. Ez nem arról szól, hogy a, a, a, a férfiak uralkodnak a nők fölött. But this is just the effects of sin. Ez a bűnnek a következménye. Uh, maybe next week I'll speak more about that, but I want to finish up with, um, with what God says to Adam. Jövő héten lehet, hogy fogunk erről többet beszélni, most minden esetre azzal szeretném befejezni, amit Isten az embernek, vagyis Ádámnak mond. He says, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree, of which I commanded you not to. Mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél arról a fáról, mert azt parancsoltam, hogy ne egyél. Cursed is the ground because of you átkozott legyen a föld te miattad. In pain you shall eat of it all the days of your life. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. Tövist és bogáncskórót teremjen neked, s a mezőfüvét egyed. By the sweat of your face you shall eat bread. Arcod verítékével egyed kenyeredet. Till you return to the ground. Míg nem visszatérsz a földbe. For out of it you were taken, from, for you are dust and to dust you shall return. Mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Anybody, any of you men know that, that life is hard work? A férfiak közül van olyan esetleg, aki tapasztalta, hogy az élet az kemény munka? Not many of us are working hard on the land. Igazán manapság már kevesen dolgozunk kint a földeken. But most of you are working hard for the man, you know, for the boss. De sokszor, sokan közületek ugye a főnökötöknek dolgoztok egy bizonyos helyen. And how many of you have gone to work and you've, and you've been frustrated, you've gone home from work and saying like, I don't know if I did anything right. És hányszor van az, hogy hazamész a munkából, és, és benned van egy ilyen elégedetlenség, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy tettem-e valami, valami hasznosat. It's hard work. Mert ez az egész csak egy kemény munka. This is a consequence of sin. Ez is a bűnnek a következménye. The, the creation has been cursed. It's been infected, affected by sin. Isten teremtett világát is befolyásolta a bűn. So sin brings lots of consequences. Tehát ugye a bűnnek sok következménye van. There's the consequence in us, things like fear, shame, guilt, distance from God. Lévő következmények ről beszéltünk, ami ugye a félelem, a szégyen, a, az útól való eltávolodás és a lelkiismeret fúdalás. The experience of knowing evil. Az, hogy tapasztalati szinten megismerjük our a gonoszt. Our sin affects God. És a bűnünk az Istenre is hatással van. Now he's making all things new. He's, he's working again. Most újra munkára kényszerítjük úgymond, hogy újjá teremtsen mindent. He's looking for the lost. És, és keresse az elveszetteket. It, sin affects our relationships. A, a bűn hatással van az emberi kapcsolatainkra is. Distrust. A bizalom hiánya. Right? Blaming somebody else. Másnak az okolása. Disunity. A, a, a, az egység hiánya. These are the effects of sin. Ezek is a bűnnek a következményei. And your work. Hard work and pain. És a, a kemény munkád és a fájdalmad. Effects of sin Szintén a bűnnek a not a, not a very good trade, right? Ez, ez nem volt egy túl jó csere, igaz? Adam and Eve had paradise, innocence. Ádámnak és Évának ott volt a, a, az édenkert, az ártatlanság. Right? And now they have this. Most pedig ez van, amiről beszéltünk. What was it that they traded? Mit adtak cserébe? I'm suggesting to you that what they traded was this. És azt szeretném mondani, hogy szerintem ezt cserélték. Knowledge about God az Istenről való tudás. I'm sorry, the other way around. Knowledge of God az, az Úr ismerete for knowledge about God. Azt cserélték be arra, hogy, hogy Isten, az Istenről való tudásra. You remember the, the, the serpent said to Eve, If you eat this, you'll be like God. Emlékeztek, hogy azt mondta a kígyó Évának, hogyha ebből leszel, akkor olyan leszel, mint Isten. You'll know all the things that God doesn't want you to know. Mindent fogsz tudni, amiről az Úr azt akarja, hogy ne tudjad. And Adam and Eve made that trade. They said, we want to know those things. És akkor Ádám és Éva belementek ebbe a cserébe, és azt mondták, igen, mi tudni akarjuk ezeket. We want to know them here, we want to know them here. Az, az elménkben, a szívünkben. And they ended up trading. És, és belementek Their relationship with God. Eladták, e, megszabadultak az ő Istennel való kapcsolatuktól. And they gained knowledge about God. Ehelyett pedig azt kapták, hogy ismeretük lett Istenről. And here's my encouragement to you today. És itt szeretnélek titeket bátorítani ma. Here's what I want you to do. Ezt szeretném, ha megtennétek. Is to know that God has told you what he wants of you hogy Isten elmondta, hogy ő mit vár tőlünk, mit szeretne tőlünk. Micah 6:8 says to walk humbly with God. A Mikeás 6:8-ban olvashatjuk, hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. This is what God wants. He wants you to walk humbly with him. Ezt akarja az Úr a mi életünkben is, hogy alázattal járjunk vele. He wants you to know him. Azt akarja, hogy ismerjük őt. Now we do have to study, you know, the Bible and know things about God, right? Természetesen tanulmányozzuk az igét és szeretnénk Istenről is minél többet megtudni. But he doesn't want you to replace this. De azt akarja, hogy ne cseréljük be a, a vele való kapcsolatot. Don't replace your relationship with God with knowledge about God. Ne cseréljük le a vele való kapcsolatunkat arra, hogy tudunk róla dolgokat. And we do this all the time when we when we read and study the Bible. És sokszor megtörténik ez, amikor olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát. Without God. Isten nélkül. We become smarter. Nagyon okosak oh, leszünk. I know what God does and doesn't do. Ó, oh, hát én tudom, hogy Isten mit tesz és mit nem. Oh, I know what what's you know what's going to happen in the future. Tudom, hogy mi fog történni történni a jövőben. Oh, I know what I know, I know, I know, I know all this stuff. Igen, right? igen, tudom, mindent tudok. But do you know God? De tényleg ismered Isten? Do you know Him? Ismered őt? Have you sat quietly with Him? Ültél -e vele csendességben? Have you poured out your heart to him. Kiöntötted neki a szívedet. And you listened to his voice. És hallottad -e az ő hangját. And the world does this all the time too. És a világ is állandóan ezt csinálja. Because they sit around and speculate. Mert ők általában ülnek és, és gondolkodnak, tanácskoznak. I bet God's like this. Szerintem Isten ilyen. Well, if I were God, I would be like hát, this. Hát, hogyha én lennék Isten, oh, ilyen lennék. God certainly wouldn't do that. Jó, hát Isten biztos nem csinálta ezt. And we just talk about God. És csak így róla beszélünk. I want I, do you know God? Tényleg te ismered Istent? Do you walk with him? Vele jársz That's what he wants. That's what he wanted from the beginning. Ezt akarta ő az, az, az idők legelejétől fogva. And I'm convinced if you make a commitment to walk with God day by day. És hiszem azt, hogyha elkötelezed magad uh, amellett, hogy Istennel jársz nap mint nap. In the light. A fényben you won't be walking in the same sins of Adam and Eve. Akkor nem fogtok beleesni ugyanazokba a bűnökbe, amiben Ádám és Éva. And though we are in process now, és persze folyamatban, benne vagyunk ebben a folyamatban. God is making all things new. Hiszen Isten most is még mindent újjá terem. He hasn't finished that, that job. Ezt a munkát ő még nem fejezte be. He's making all things new. Még most is újjá teremt mindent. You know, we can be sure of the outcome. Már biztosak lehetünk abban, hogy mi lesz mindennek az eredménye. We walk with God in the light. Hogyha Istennel járunk a világosságban. Knowing Him. Ismerjük in őt. Humility. Alázatban. Loving Him. Szeretjük Respecting őt. Him. Tiszteljük őt. Honoring Him. És neki adjuk a, a dicsőséget. And the end for us. Akkor a vége a történetnek számunkra. Is that we regain all that Adam and Eve lost. Hogy megkapjuk mindazt, amit Ádám és Éva elveszített. We regain everything that they lost. Újra Glory, paradise. Megkapjuk azokat, amiket ők ebben a cserében elveszítettek, a dicsőséget, az édenkertet. Because in walking with God, we we make another exchange. Azért, mert amikor Istennel járunk, akkor egy újabb cserét hajtunk végre. We give him our sin. Mi neki adjuk a bűneinket. Our shame. A szégyenünket. He pays for it. Ő ezért megfizet. And then he gives us his righteousness. És akkor ő nekünk adja az ő igazságát. That's the gospel. Ez az evangélium. That's the gospel. Ez az evangélium. Life is messed up, we all know that, right? Mindannyian tudjuk, hogy ez az élet egy nagy zűrzavar. This is where it got messed up. És itt kezdődtek a dolgok. And don't be angry at Adam and Eve. És ne haragudjatok Ádámra és Évára. Because you and I every day we prove several times a day that we would have done the same thing. Mert te és én is minden nap többször is bebizonyítjuk, hogy ha ott lettünk volna, ugyanezt tettük volna. But praise be to God. De dicsőség legyen az Úrnak. He's made a way. Hogy ő adott egy utat. To get back to the garden. Hogy visszatérjünk ebbe a kertbe. To trust him. Hogy benne bízunk. To know him. Hogy ismerjük to have fellowship with him. És közösségben legyünk vele. Lord Jesus, we thank you that you've done this. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ezt megtetted. We love you. Szeretünk téged. We thank you so much for your goodness and your grace toward us. Köszönjük, hogy annyira jó és kegyelmes vagy hozzánk. Thanks for uh, for these people's patience today. Köszönöm az embereknek a türelmét ma. So as we went really long. Ahogy elhúzódott az Isten But God, these things are so important. De ezek a dolgok annyira fontosak. Help us, Lord, to cling to knowledge of you. Segíts nekünk abban, hogy, hogy oda szálljuk magunkat, hogy ismerjünk téged. That day by day we would know who you are. Minden nap, hogy tudjuk, hogy ki vagy te. That we wouldn't just collect endless information about you. Hogy ne csak ilyen végtelen sorát gyűjtsük az információknak rólad. Endless speculations about who you are. És így spekuláljunk, hogy ki lehetsz te. God, we want to know who you are. Istenem, mi szeretnénk tudni, hogy ki vagy te. We want to walk with you. Szeretnénk veled járni. Give us grace. Adjál nekünk kegyelmet. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.